Unang Hari, Kabanata 4 Ito ang matataas na opisyal ni Solomon ng siyay hari ng buong Israel. Pari, Azaria na anak ni Zadok, Kalihim ng Pamahalaan, Elihoref at Ahias na mga anak ni Sisa, Tagapag-ingat ng mga kasulatan, Jehoshaphat na anak ni Ahilud, Pinakamataas na pinuno ng hukbo, Benayas na anak ni Joyada, mga pari, Zadok at Abiatar, tagapamahala sa mga punong lalawigan, Azarias na anak ni Nathan, tagapayo ng hari, ang paring si Zabud na anak ni Nathan, katiwala sa palasyo, Ahisar, tagapangasiwa sa sapilitang paggawa, Adoniram na anak ni Abda, Naglagay din si Solomon ng labindalawang punong lalawigan. Bawat buwan, isa sa kanila ang nag-iipon at nagpapadala ng pagkain para sa hari at kanyang sambahayan. Ito ang kanilang mga pangalan. Si Ben-Hor, sa kabundukan ng Ephraim. Si Ben-Decker, ang sa Makas, sa Albim, Beth-Semes, at Elon-Behanan Si Ben Hezed sa Arubot. Sa kanya rin ang Soko at ang buong lupain ng Hefer. Sa kataasan ng Dor, si Ben Abinadab na manugang ni Solomon, asawa ni Tafat. Si Baana, anak ni Ahilod, ang sa Taanak at Megido, kabila ng Jokniam. Sakop din niya ang buong Bethsian sa ibaba ng Jezreel buhat sa Betsian hanggang sa Abel Mehola na nasa tabi ng Zaretan. Si Ben Geber ang saramot Galaad. Kanya ang mga kampo ni Jair na anak ni Manases sa lupain ng Gilead. Kanya rin ang sakop ng Argob sa lupain ng Bashan, anim na pung lunsod na napapaligiran ng pader at may kandadong tanso sa mga tarangkahan. Sa Mahanaim naman, ay si Ahinadab na anak ni Ido at si Ahimaas asawa ni Basemat na anak ni Solomon ang sa Neftali. Si Baana na anak ni Husay ang sa Asher at sa Alot. At si Jehoshaphat na anak ni Parua ang sa Isakar. Sa Benjamin ay si Simei na anak ni Ela. Samantalang si Geber na anak ni Uri ay inilagay niya sa Gilead sa lupain ni Sihon hari ng mga Amoreo, at ni Og, hari ng Bashan. At mayroon pang isang pinuno sa mga sariling lupain ng hari. Parang buhangin sa tabing dagat sa dami ang mga mamamayan sa Huda at Israel. Sagana sila sa pagkain at inumin at masaya silang namumuhay. Napasailalim sa kaharian ni Solomon ang lahat ng kaharian mula sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo at hangganan ng Ehipto. Nagbabayad sila ng buwis at naglilingkod sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ganito karami ang pagkaing nauubos ni Solomon at ng kanyang mga tauhan araw-araw. Hari ng mainam, isandaan at limampung kaban. Hari ng karaniwan, tatlong daang kaban. Ulo ng pinatabang baka, Sampu nito ay bakang galing sa pastulan, isandaang tupa, bukod pa ang mga usang malalaki at maliliit, mga usang gubat at mga gansa. Sakop niya ang lahat ng lupain sa kanluran ng ilog Euphrates buhat sa Tifsa hanggang sa Gaza at nagpasakop sa kanya ang lahat ng hari sa kanluran ng ilog. Kaya't walang gumagambala sa kanyang kaharian habang nabubuhay si Solomon, ay mapayapa ang buong Huda at Israel. Mula sa Dan hanggang sa Beersheba, bawat pamilya ay may sariling punong ubas at punong igos. Si Solomon ay may 40,000 kwadra ng kabayo para sa kanyang mga karwahe at mayroon rin siyang 12,000 mga ngabayo. Ang 12 punong lalawigan ang nagpapadala ng mga pagkain at lahat ng pangangailangan ni Solomon at ng mga tauhang pinapakain niya, bawat isa'y isang buwan. Kailanmay hindi sila nagkulang. Sila rin ang nagbibigay ng sibada at dayami para sa mga kabayong sasakyan at pangkarwahe. Ipinadadala nila iyon kung saan kailangan. Walang kapantay ang katalinuhan at karunungang ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon Walang katulad ang kanyang kaalaman. Ito ay higit sa karunungan ng lahat ng mga matatalinong tao sa silangan at sa buong Ehipto. Mas marunong siya kaysa sinumang tao. Mas marunong siya kay Etan na mula sa angkan ni Ezra at kina Heman, Kalkol, Darda na mga anak ni Makol. Naging tanyag siya sa lahat ng bansa sa paligid siya ang may akda ng tatlong libong salawikain. Kumatha rin siya ng isang libot limang mga awit. Nakapagpapaliwanag siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman, mula sa cedar ng Lebanon hanggang sa hisopong tumutubo sa pader. Naipapaliwanag din niya ang tungkol sa mga hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa. Gayun din ang tungkol sa mga ibon at mga isda dinadayo siya ng mga hari sa buong daigdig upang makinig sa kanyang karunungan. Pinapapunta rin sa kanya ang maraming mga tao upang siya ay mapakinggan.